Bueno, pues ongi etorria guztioi eta mi esker Eh, bueno, pizkate kontekstuan eh jartzearren, pues eh Azaroa ke meretzian eh, sexu, o sea, aurrenganako sexu abusuen aurkako eh nazioarteko eguna izan da, ba, nik dakidala dela eta da Bilbo mailan egiten den aurrenengo eh ez dakit, eh, jardunaldia e, pixkat, pues, gaia plazaratzeko eta pues, e, eh, aspalidarik e, behar den moduan e, mahe gainean jartzeko eta horren ari da, bueno, e, antolatu dira e, zenbait e, ekintza eta e, azaroako gehi arte dagoen e, norena da isiltasuna e, esposaketan. Eta bueno, gaurko egunean, pues Maian edaukago gurekin eta etorri da bere liburua aurkeztera, Eserra Minori eta eta hori, pues, e, bai nahiko genuke esan, e, gustatuko litzaigukela izatea elkarrizketa kolektibo bat, e, ez bakarrik gure arteko zerbait, orduan edozeinek nahi badu edo momentutan zerbait galdetu zerbait esan, pues, bueno, pues, e, saiatuko gara espazio erosoa sorten e, lasai asko e, eskualtxatu gabe ere behar badaitz egiteko, eta gero bai, bueno, pues, e, bai eskuarteak osa, bai interventioa eta baita galderak edo horrela, pues e, bai nahiko genituzke mugatu e, alde batetik e, eleberrira eta bertan narratzen den historiora edo bestela pues e, maian ere literariora edo bere lanen ingurura, bale? Orduan, pues maian, nire no? zure burua aurkeztu ah. Vale, bueno, egunon, eta eskarrik asko denoi etortzeatik. Ez dugu ongi zuten esan, eta saiatuko gara pixka forteago hitz egiten. E, bueno, maian e, eh, txoperena izena dut, e, endaian sortu nintzen, e, mila deratzion da laro lauan, baina gaur egun e, eh, endai, lesakan bizi naiz, Nafarroan. Eta hau ez erran inori da ateraduan bigarren liburua. E, sarak aipatu bezala fikziozko lan bada, eleberri bada, eta gai nagusitzat dauka e, aurtzaroko sexu abusuak. E, bueno, novelako protagonistak lide izena du, eta ba, txikia zenean e, sexu abusu bat e, pairatu arazi zioten. E, bere bizilaguna izan zen erasotzailea, bera baino e, urte batzuk zarragoa den e, bat. Eta, bueno, liburuaren nahiko, bueno, nahiko ez, e, liburuaren e, lehenengo kapituluan e, kontatzen daia e, seksu abusu hori, ez? Orduan, nahiko zuzenean hasten da kontakizuna. Eta gero ja, ba, liburuak kontatzen du, e, lidek bere gaztaroan eta helduaroan zehar, handituala ba, nola hasten den e, aurtzaroan bizitako sexu abusu horren kontzientzia hartzen, eta, eta nola eragiten dion horrek e, biziosoan zehar, ez? Ordan, bueno, pixkat hori litzake liburuaren ba, eh, ari nagusia edo, gero, ba, pixka sartuko gara talka edo, gaika edo, ba, sakontzen. E, eta, bueno, pixkatora orokortasunean nola idatzi dudan edo kokatzearen edo, e, egitura aldetik e, saiatu naiz pixkat e, pertsona, e, bueno, e, pertsonekin jolasten, mm Eta orduan kontakizuna batzutan kontatzen da e, lehenengo pertsonan, beste batzutan bigarren pertsonan eta beste batzutan hirugarren pertsonan, ez? Eta horrekin saiatu naiz nolabait e, lidek bizi duen ezinegon hori edo ba ikuspegi ezberrinetatik kontatzen. Batzutan lide kontatuko dugu lehenengo pertsonan, ba zerrari pasatzen e, beste batzutan bigarren pertsona nahiko hurbilekoa direla eta hirugarren pertsonan kontatzen denean ba izango litzateke nolabait nik irudikatzen nuen e, ba, kamera batek edo hmm. e, grabatuko balu bezala ba lideri zer gertatzen zaion eta pixka kanporagotik edo ikusten dugu E, iru pertsonaien artean jola hasten ibili naiz, eta gero daude beste pasarte txikiago batzuk edo, nik pizpiaren pasarteak edo deiten ditu danak, e, bueno, hor sortu nuen metafora bat e, eh, piztiarena eta bueno, azkenan izango litzateke lide edo emakume hori irudikatzen dut e, eh, arrizko etxe bat izango balitzu ezala, arrizko paretak dauzkana, ba, hori izango litzateke lide ez, e, izaera pixkate hermetikoa daukana eta ez uzten hauzten bere sentimenduei kanpora ateratzen eta gotortuta dagola, dagona nola bait bere, bere baitan baina se, aurtzaroko sexua abusu horrek sortu dion min horrek, ba, pizti bat e, sortzen dio barruan, eta ba, azten denean kontzientzia hartzen, es, gertatu zaion horri buruz, ba, barruan dokan piztia hori hasten zaio es, esnatzen, ez, pixkanaka. Eta orduan, olako pasarte batzuk ere e, baude liburuan zehar, ba, pixka gehiago, nik esaten diot, ba, bezak, lideren gorput barruan edo gertatzen ari dena irudikatzen dutena, ez? Naiz da, bueno, uste dut ezin dela e, garuna eta gorputza bere izita dena bat da, baina, bueno, pixka gehiago zentratuta daudenak, e, bai, sensazio korpola loietan edo. Pixka, bueno, hasi nahiz nire burua orkestzen da, <laughs> laburtzen, baina, bai. <laughs> Eh, Bai, eh, ito eh, eh, necesitáis traducción, ¿verdad? Eh, ¿Euskera sondo? Bai, seguro? Vale, vale. Perfecto. Vale. Oso, <laughs> vale. Vale, eh, pixka bete, oza, sea, nire oso interesgarria iruditu zait, adibidez e, liburua irakurterakoan, eh, pertsonen, oza, sea, idazterakoan pertsonen gara Adibidez, eh, hasieran pues, eh, ori, esan desu irugarren pertsona batean narratzen da erasoa, pues oso era eh, batean, eta, pues, acto seguido, es, pasatzen da, como, ya, lehenengo plano batera, eta, incluso, eh, eraso baten, eh, como, ez dakit nola esan, eh, norberak e, bere burua eraso baten kokatzerakoan, ez? Osa, badago beti puntu bat dena abstrakzioa, ez? Como irudikatzea guztia e, beste maila batean, eta gero pixkanaka hartzea irugarren maila hori, edo irugarren pertsona hori, eta pixkanaka joatea, ez? Pues, zure gorputan barneraten, eta eta nori osasumiten, eta zure prozesua martan jartzeko, jarteko bera bat da ere bai, eta pues, nik adibidez irakurtzerakoan pixka bat horrela... Mm. Bueno, sentitu nuen edo ez dakit. Bai. Bai, asko kesan diat ez, liburu erakurtzerakoan, e, eh, iru, pertsonen arteko jolasak lasak nolabait ulertarazten duna disoziazio hori, ez? Gertatzen bai. dena askotan, e, bueno, seksua busuen kasuan, gainera askotan gertatzen den hori, ez? Gauza, e, zuk bizi duzuna momentu hortan, eta bestea da, e, e, kanpotik ikusiko bazen dela ez? Eta persona batzuk esaten dute, e, seksua guzu, seksua guzuen oroitzapenak etortzen zaizkienean burura, askotan e, oroitzen dutela bera izango ez balitz bezala protagonista momentu hortan, ez? Baizik eta kanpotik ikusiko balitz bezala ere, ez? Eta gira da, e, nik uste dut, hasiera batean ez nola oso konstienteki egin hori gehiago pertsonen aukeraketa izan zela, ba, hori, ba, pertsona beraren inguruan ikuspegi ezberdinak emateko zera bat, baina hori da, ba, igual maigual ongi adierazten duela bai. disoziazio hori edo ez. Bai. E, gero pixka bat, bueno, nola sortzen da beren pertsonaia, ez? Bueno, e, salen just egon gara kafe bat hartzen, egon eh, aitorri baina lehen, eta egon gara hitz egiten e, liburuari buruz, eta, bueno, pues ni momentu batean liburua irakurtzerakoan, pues, pues asko empatizatu dut liderekin, ez, momentu askoetan, eta, eta izan da, bueno, oso gogorra alde batetik empatizatzea eta pues, eh, ikustea zure buruare bai, pues, ontzeko egoera batzuetan eta bestalde bai, osea, como empatia horrek sortzen duen e, kidetasuna ere bai, naiz eta fikzio bat izan, pues azkenean, e, bueno, no sé, pentsatzen duzu, bueno, pues beira, no estoy tan loka, <laughs> ez edo, ez dakit, niri gertatzen zaizkien gauza kere bai, pues, e, eh, o sea, da, imaginario bat edo normaltasun bat sortzeko zerbait, eta niri interesetzen zaita bidez, pues hori nola e, sortzen duzu pertsona hori, eta nola, nola pertsonaia bera garatzen duzun, mhm. ez dakit hausnartu dezakizun pixka Bai. Bueno, igual, eh, asidan azuzet bizkate kokatzea, bueno, zergatik iratzi ban eh, liburu hau edo ez, eta... Eh, Bueno, kokatzearen, e, nik erakin un gai honen inguruan idaztea, ba, bueno, nik ere umean intzela e, eh, seksua bat bizizan olako, Eta orduan, bueno, izan da gai bat e, interes asko biztu diana bizio osoan zehar, e, ba, bizkat saiatu nahi zelako ulertzen zer ari zitzen neri gertatzen, ez? Eta orduan, irakurri pila bat e, gaiaren inguruan, e, bai arlo teorikoan, bai literaturan, edo bueno, bide ez? Eta bueno, momentu batean erabaki nun e, eh, literaturaren bidez lantzea gai hori baldi ba, beren idaztea gustatzen zaidalako eta baina argi neukan ez nuela gogorik e, eh, nere historia eh, kontatzeko, ez? E, nahi nuela fikziozko lan bat egin eta orduan ba hortik aurrera ja da lideren e, pertsonaiaren eraikuntza hori, ez? Eta eta bueno, pixkanaka zara pertsonaia ere egiten. Baina, bueno, ez dakit, argi nuen emakumezkoa izatea nahi nuela, izan ziteken gizonezkoa ere, ba, e, gizonezkoak ere aurtzaroan jasaten zizelak oerasoa, baina, bueno, interesatzen zitean emakumezkoaren ikuspegi hori ematea ere. Eta gero joan nintzen, ba, pixkanaka eh, leku batean kokatzen, e, bueno, eta sortzen diozu ba, inguruneare bai, ez? Ba, gurasoak, e, ba, kasu honetan aizpa bat, lagunak, bueno, joaten zara pixkanaka uniberso hori sortzen. E, lideren kasuan, e, erabaki nuen herri txiki batean e, kokatzea, kasu honetan Baxena Farroan e, Paulen, e, iruditzen zitea herri txikiaren e, kokapen horrek edo zailtasun erantsi bat altziola e, eh, sortu pertsonaiari, ez? Ze azkenean, bueno, daukalde batetik, e, bere familia odolezkoa edo gurasoak eta aizpa izango liratekena, gero dauka, e, hor beste familia nahiko hurbileko bat edo ez dena odolezkoa, baina azkenean, e, bueno, lide bizi da eh, etxe batean, aizparekin eta gurasuekin, eta on, ondoko bizilagunak e, bira Bixente eta Mikel, Mikel da erasoa gindion pertsona eta beren gurasoa, ez? Eta nolabait, e, bueno, bi familiak bizi dira bata bestearen ondoan, eta liburuaren hasieran e, bueno, ez hasieran, <laughs> ja, bueno, azaltzen da, e, ba hori azkenean oso euskalduna ez den herri batean edo euskalduna gutxi egengoa izan daitezken e, eh, leku batean justo tokatzen dira bi familia euskaldun e, bata besteren ondoan eta horran sortzen da bien artean ba holako konplizitate bat eta bizi dira denak familia bat izango alira bezala ez e, umeak e, elkarrekin egoten dira, elkar zaintzen dute edo, ez? <laughs> Eta espazio horretan e, gertatzen da abusua. E, eta bueno, eta gero horre eh, lidek egiten duena da, e, momentu batetik aurrera, ba, nolabait herri hortan e, emakume izan da eta euskalduna izan da ere e, berari egotzi dizkioten rol guztiak edo betetzen ditu e, momentu batean baina erasoaren kontzientzia hartzen joan ala eta bere barruan ezin egon hori e, sortu ala, bara bakitzen du horrekin guztiarekin puskatzea eta eta bai honara doa bizitzera eta irira egiten du nola bai ies. Bueno, Bueno, ez dakit, ahi gauza pila bat bai, bai. nazten, eh? baina, bueno, gero, eh, erabaki nuen ere bai eh, historia Iparri Euskal Herrian kokatzea, eh, bueno, ni eh, endaian sortu nintzelako eta osongi eh, eh, bueno, ezagutzen dut Ipar Euskal Herriko errealitatea eta nere bizi osoan e, kezka bat da edo ba, Ipar eta Euskal Herri Ipar eta Ego Euskal Herriaren arteko harreman eta muga hoiek iruditzen zaizkidanak askotan muga psikologikoak direla batez ere Eta interesgarria iruditzen zitzaidan, batez ere go Euskal Herriko irakurleentzat, ba, ba bueno, Ipar Euskal Herriko iruditeria bat ere e, egotea, azkenan literaturak ere laguntzen digu bueno, iruditeria berriak sortzen edo batzak eta azkenan zua Mazara irakurtzen historia bat baionan kokatua dagona, ba, baionaren idea bat edo etorri altzaizu burura, naiz eta igual etzaren inoiz egon edo. Bueno, hola, joan nintzen eh, erabakiak hartzen eta ba, hori, lideri familia bat ingurune kokatuta, ba, joan zen pixkanaka lideren pertsonaia hori sortzen. Eta gero esan duzuna identifikazioaren da edo, e, esan izan diate behin baino gehiotan eta nik dut hori dela ez, e, azkenean lideri sexua busu bat gertatuz, bueno, edo egin arazizioten e, umea zela, horrek sortzen dio piztia hori edo ezin egon hori barruan, eta liburu osoan zehar ezin egon hori edo min hori kontatzen da ez, baina, bueno, egia izan zitekela ezin egon bat beste zerbaitek e, sortutakoa ere, eta eta askok biziz ahal izan dugula olako zerbait noiz baita, ze min badaukazu, ez dakizu osongi nola bideratu, eta orduan lidek egiten duna ba, bere baitara itxi, eta ez die guzten ingurukoei laguntzen, ies egiten ari da leku guztitatik, eta bueno, pixkat, dabil demora guztian etengabe bere min hortan bueltaka ez. Gero, bueno, e, liburu orkestu nun momentuan ere, oso argi e, utzi nahi izan nun eta segitzen dut argi utzi nahi izaten e, liderena ez dela ez dula zertan izan e, historia universal bat edo beti berdina gertatzen dena ez du esan nahi e, umetan abusu bat bizintzan zenuen beraz e, hau izan bar da zure ibilbidea ez Azkenean nik sortu dana bide posible bat, hori da lideri gertatzen zaiona, eta, bueno, pixkatorri bilin naiz, baina aldire egon, ba, askotariko bizitzenak. <laughs> e, botala saizuk ere galderak eta hola, eh? <clears throat> bueno, nik jarraituko dut, <laughs> zuen nahi desten, eh? <laughs> e, eh, osa, eta orain aipatu desun, komo... eh, liberen como y ese hori, ez, o pues hori, rol konkretu batzuk eta egoera konkretu baten aurkitzen da bere herrian eta, bueno, pues pizka bat egon batean eta hori e, identifikatu ahal izan gabe, pues erabakitzen du, pues eh eh joatea bizitzen eta Eta gero, como recorrido, oza, bizita recorrido horretan, ere bai, e, badaude momentu batzuk, ez, eh, zuk liburuan aipatzen dituzla crack momentuak bezela. E, eh, nire adibidez oso eh, esan gura etxua iruditu zait, como krak momentu horien progresioa ere bai, ez? Osea, nola batzutan, igual, osea, hasieran bakarrik ziren igual irudiak edo eh, oroipen txikiak eta jarraian baztertzen zituen, baina gero denbora pasatu ahala ez, pues, eh, bazterte hori gero eta zaiagoa egiten zen, eh, azkenean, eh, bueno, pues, eh, blokeo, ez, osotasun, bloke osotasun batera e, iritsi arte. Mhm. Bai, bueno, azkenean, e, lideri gertatzen zaiona da, e, bueno, eta askotan sinzua usuen kasuan gertatzen den gauza da, ba, umea dela eh sexu bat egiten diote, Baina gero dauka amnesia garai bat, ez? Azkenean erasotzailea bere ingurune hurbilekoa da, behartuta dago berarekin egotera eta orduan ba nolabait antzi bezala egiten du garai batean eta betxo liburuan kontatzen da ba nola e, erasoa egin pertsona horrekin ere baduzkan oroitzapen onak, ez? E, Mikel erasotzailea ez da monstruo bat, e, persona gaizto bat, de, de, kalte egiten diona, baizik eta da bere ingurunean dagoen persona bat, eta eta momentu batean e, egiten dio eraso, ez? Hmm. Gero hor, amnesia garaibat bat e, gertatzen da, bueno, liburuan utxune, bueno, elipsi batekin e, pasatzen dena. Eta gero apatean hasten da, e, bueno, kontatzen du nola pixkanaka hasten den kerrakoiek edo sumatzen, ez? Eta gaztaroa, bueno, nera bezarean lehenengo, eta gero gaztaroan pixkanaka ba, hasten zaizkio etortzen irudiak, gertatu zitzaionarenak, eta pixkat nastuta bezala dago hor bez, e, esaten du, ba, ez daki osongi e, oroitzapen hori benetan berea den, edo asmatzen ari den, edo er, bere burua zalantzan jartzen duten gabez, erotuta ote dagon, eta baino e, ba, gehiago, eta ez zaizkio e, oroitzapen horiek, zuk esan dozu bezala, eta ja, momentiatik aurrera naiz da, ies egiten saiatua gainditu egiten du horrek, eta, eta ezin du bueno, azkenean bombardeo bat bezala tortzaizkio idioiek ez. Mhm. Eta nola bait liburu asoan zehar doa nuke tensioa egotzen edo gerota okerrago dago, bukle hortan gerota okerrago. Bueno, igual spoiler ingo, <laughs> eta, bueno, tensio hori pixkat hasten da askatzen e, liburuaren lehenengo zatiaren bukaren edo e, lehenengo aldiz esaten dunean. Mm. Norbaiti lehenengo aldiz kontatzen dionean zer gertatzen gertatu zitzaion, ez? Mm eta zer ari zaion gertatzen. Bai. Eta horre, bueno, ugori kontatzen dio, ugo da bere bikote edo lige bat. Eta gero eh, aizpari kontatzen dio, ez? Eta orduan, horrekin nolabait puskatzen da ez erran inori hori ez? Ez, erran inori liburaren izenburu azkenean da e, sexu abusua gertatu zaion momentu horretan e, erasotzaileak erraten dion gauza bat, esaten dio ez erran inori zer egin dugun gaina dugun ez, pluralean e, e, erasoa jasan duenak parte hartu izan balu ez dela horretan eta Nik esango nuke isiltasun hori dela min ematen, mina, bueno, ez mina hundiena ez dakit, e, eh, baina min ematen dion elementu importante tako bat, ez? Bai. Eta uste dut, seksua guzuen kasuan e, arazoaren parte bat isiltasun mhm. hori dela, ez? Azkenean, e, erasoa jasan dugunak e, bere buruari botatzen dio errua, erruduntasun sentimendua garatzen da, lotxa sentimenduak, eta, eta horrek egiten du ez esatea e, gertatu dena, eta orduan sortzen da hori impunitate bat, ez? E, gertatu denaren inguruan. Eta krakoiek hasten dira puskatzen edo hasten da pixkate gora lasaitzen, ba, isiltasun hori puskatzen duenean eta esaten duena ba, hau, hau gertatu zaiz, ez? Bai, bai, Eta gero ere bai, e, prozesu horretan, e, oza, lide esartzen den bu, bukle horretan eta bukle hori hau arte eramaten duen <clears throat> prozesu horretan, e, segurtasun espazioak e, definitzeko edo aurkitzeko e, ezintasun bat, ez? Eta niri hau ere bai, iruditzen zait superdigarria, oza, superdigarria, Osa, igual zentzu pertsonal batetik ere bai, baina azkenean nola mm, dauzkagun e, orokorrean eh, segurtasun espazioak oso desitzuratuak. ez? Inkluso militantzia esparruetatik eta horrela denbora guztian gaude hemen ez dira erasoak onartuko, no seke, no seke, baina aldi berean behar ditugu ez protokolo, osa, eraso horiek e, aurre egiteko, eraso horiek behin eta berri aurre edo prozesuak abiatzeko edo horrelakoak, ez? Eta Osa ez dakit, e, momentu batean iride iristen da horrelako bloke, bukle sakon batera, ez? Non adibidez, e, bere lagun guztietatik bazterten den, ez? Bueno, baita bere pixukidea bai eramaten duela horra harreman hori limite batera, eta, eta, eta ez dakit, pixka bat hori lotzen dut, e, pues benetan e, aurra zenean eh, erakutsi zizkieten edo zizkibuten como babesgune horiek benetan ez irelako babesguneak, ez? Eta momentu batean e, aipatzen duzu pixka bat etxearen segurtasun, nola ere perimetroa, bai. perimetroa Bai. Bai, ba, hori da guzti zenen ikusten dut seksu abusuen, hortzareko abusuen, eta esan ez bakarrik hortzareko, e, eh, eh, bueno, orokorrean indarkeria txistarekin e, eh, gertatzen dena ez. E, askotan irudikatzen dugu e, indarkeria edo erasotzaia bakalean gau ez e, torri bartzaizun erasotzaile ez ezagun bat hori da askotan daukagu iteria, baina gero errealidadean e, eh, erasotzaileak normalen izaten dira hurbilekoak, gure bikoteak, eh, aita, anaia, laguna eta eta hori gertatzen zaio, ez? Bai, segurtasun perimetroarena hori da, bueno, liburuan dago pase arte bat eh, esplikatzen duna bi familia hoiek osatzen duten familia politori, ez? Ba, nola bi etxe dira, baina elkarren ondo daude, ondo daukate zela, zelai bat eta gurasoek esaten diete e, paretatik arago ez joateko, ez? Paretaren beste aldean dagolako errepidea eta kotxeak pasatzen dira ziztu bizian eta ordan gurasoek esaten diete ez gain ditu segurtasun perimetroa, ez? Eta ez atera hortik Eta hortik barrura dagona irudikatzen da ba, espazio seguru bat bezala, non, non inork ez duen irudikatzen olako zerbait gerta daitekenik, ez? Eta bai, eta hori, bueno, ustut hori pasatzen dela familiarekin, orokorrean, e, familia irudikatzen dugu babestu hartzaituen leku bezala, eta gero ba, familiaren barruan gertatzen dira gauzak, eta nik ustut ez dela kasualidadea bat gai hauek ez direla e, asko azalaratzen bazkenean familia egitura zalantzan jartzen ari zarelako e, egiten baldin baduzu, ez? E, lidek ere momentu batean baduka sensazio hori, ez? E, nik hau kontatzen baldin badut familia puskatuko dut, ez? E, bere, buruari botatzen dugu horrere errua, ez? eta eta bai krakoiek ere ba, bai konfiantzaren galerarekin eh, lotuta azkenan e, eh, zuri eraso egiten badizute suposatzen den leku e, batean non berez babestu ta egon edo berez babestu hartzaitun pertsona horrek eraso egiten baldin badizu azkenan hor konfiantzaren galera bat e, sortu daiteke, ez? E, bueno, zuk berez babestu behar nauzu, eraso indiazu, orduan ja, ba ez dakizu e, babestuko zaituzten beste pertsonek ere eraso ingo izuten, e, ez, eta orduan ba hor e, hori gertatzen zaio ba, lagunekin, gurasuekin ja heldua e, denean ere nolabait ez dauka konfiantzarik e, eh, jendearen ez ezakit min emango dioten eta eta orduan ba, pixkat egiten du mhm. guztien gandik ez. Osea, e, como pixka bate eh, reparazioari begira ez, eta hau ekartzen dut jendartera, osea, osea, garrantzitsua den, pues, e, osea, bai individualki, baino batez ere kolektiboki, osea, eraikitzea bueno, oza, babes guneak edo babes edo ezakit nola esan, eta ezakit ez da nola irudikatu, baino azkenean e, baldin bada horren gai potoloa eta oikoa hitz egiten ez bada, plazaratzen ez bada, politizatzen ez bada, oza, eta obviamente pues, eh, instituzioetan ere bai, e, Pues, e, sekulako utxunea dago, pues, behintzat gure artean, ez, gaur egun gainera horrela mo, sujeto politikoa da biela denbora guztian e, bir, sortzen eta denbora guztian berdifinitzen ere bai, eta hortik nola sortzen ditugun gure artean e, elkartasun sareak, pues horrelako gaiak jorratzea niri iruditzen zait, osea, beran dugu Eta horregatik nahi nuen ere bai, komo asaldu, ez? Osea, nola sortzen ditugun e, segurtasun espazio horiek, eta nondik ekarten dugun segurtasun espazio hien irakurketa, ez? Pues, e, danon bizitetan daude abuso ezberdinak, eta, e, oza, ez dakit, e, eh, saia egiten zait, e, no ez dakit nahi zen, baina... Eta gero ere bai, pixka tortik abiatuta, e, Osa, pues, azkenean segurtasun espazioa ere bai sortu dezakezula eh, edo pues, e, adibidez Euskal Herrian kokatua ez, e, ba, e, eh, errepresioz jositako historio batetik gatoz, eta pues, aurkitzen zara erritxiki batean, eta daukazu ondoan beste familia euskaldun bat, eta hor, pues, e, automatikamente egiten duzu empatia bat, eta sentitzen zara seguro, ez? Eta nola pues, automatikoki egiten dugu e, Euskaldunon e, iruditegi bat, ez? Non Euskalduna den jatorra, Euskalduna den e, gure militantziak idea, eta orduan e, pues daukagu kriston konfianta beregan eta gauza hauek ez dira gertatuko, ez? Osa, ez dugu ez da imaginatu ere egiten, ez? Eta, bueno, horre ere bai, eski liburuan bai. aipatzen da, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Bai, hori da. Azkenan gurutatzen dira gatazka ez ezberdinak, ez? Eta ma mailakatura egiten dira, ez? Bai. Bai. Euskal gatazka eta euskal bueno, eta gertatu dena nik uste dut, e, ur, bueno, urte askotan da zaki gertatzen den oain dik. E, eh, Zago, euskal babes hori eta euskal gatazkaren pre, e, presentzia hori eta hori, eta horren barruan dago beste gatazka e, seksu dena, ez? Eta kasu honetan gutxi iten da gatazka hundiago horren izenean, ez? Bai, hori. Orduan. Osea, gure artean ere bai daudela <laughs> abusadore pillo bat eta e, osea, ez da Osea, Konstiente izan behar garela horretaz, hmm. ez bakarrik e, kulturalki sortzen dugun como e, erlazio zuzen horretaz, eta eta imaginario hori ere bai apurtu, ez? Osea, ez euskaldun eta ez militante, ez haitu osea, beste leku batean jartzen. Mm -hmm. Ba, liburua hemen erakusketarekin eh, lotziko da, hemen zenbakiak atatzen dira, porcentaiak eta... Claro, mm -hmm. zuko esatzen duzu hori gure artean gertatzen dela, ez gero hemen irakurtzen direzen zenbakiak, uf, oso altuak dira, zan, guimendu feministatik beti jakin dugu zenbakiak oso altuak dira. Baina oso ondo dago lotzea Eh, zenbakiak, literatura, errealidadea, eta nik informazio bat ditu nahi nuke. Eh, liburuan agatzen da amnesia tarte bat, bai? Eta ez dakitak izuen, baina ez eh, boluetan dago. Gane, eh, gure inguruan badago, amnesia edo oroimen bako trauma lantzen dauen eh, elkarte bat, garaitza bizanekoa bai, eta kristone lan egin hortan, eta egiteko urbidean, badogula leku bat eta urrengo traumak eta lanak, ondo urrengo latzak eta ba, lantzen dituztena. Ez dakit egin duzuen, baina hmm. du hildu egiten dugu informazioa edo. Bai. Ani. Bai, ni, Ani. Ani. elkarte horren Ani. ez Ani. Ani. Ani. Bai, eta zuka aipatzen bueno, askotan aipatzen da, e, eh, metatik batek e, bizi izan dituztela eh, seksua busuak, eta emakumen kasuan gehiago izaten dela. Gero, beti dago zalantza hori, ba, ber, estadistikak nola egiten diren edo, azkenean, baldima gai bat ez dena plazaratzen eta askotan ez dena salatzen, ba, bueno, ba, igual are gehiago izan daitezke kasuak, ez? baina bai, oso niretako bostu, bostetik bat pentsatzea, ba, ostra, ne, ezakit ez. Nere gelan balima ginen ogoita bost, ba, bost ez, osea, eta ze gutxi aipatzen du. E, nik adibidez, e, asko empatizatu dute liderekin, e, eh, ugo ezagutzen duenean. E, bueno, ez dakit, e, osea, ausartu naiteken esatera e, igual e, abusuak bizi dugunok daukagula patroi bat horrelako erlazio motak eraikitzeko baino nik adibidez e, dinamika bietan ikusi naiz e, oso islatua eh bueno alebatetik eh como bestearen begiradarekin kodependentzia punto batean eta gero beste ale ere bai e, ikustea zaudela erlasi bat garaten beste pertsona batekin non mm, zu gaizki sentitzen zaren baina aldi berean ez daukasun ezer e, ez dakit leporatzeko beste pertsonari, baina aldi berean gaizki sentiarazten dizu eta beti dago horrelako muga bat, ez? Entre e, eraso ez eraso, baina gaizki nago, baina ez nago gaizki, baina ez dakit, ez? E, hori adibidez, e, bueno, ni momentu horietan e, asko empatizatu liderekin eta ez dakit, no sé, nahiko zenuken zerbait e, horren inguruan edo... Bai, bueno, irakurrita ez daukazuen edo Osa, azkenean hori da, e, bueno, liburuaren hasieran e, lide dabil makin izeneko mutil batekin, eta bere zur, hortan eta gaizki dagoen hortan ba, utzi iten du harremana makinekin. Eta, eta gero azten da, ugo izeneko persona horrekin harreman batean edo. Eta Hugo, bueno, la gaizki <laughs> eta azkar esplikatza da, bueno, da gizon bat, e, neko jarrena matxistak dauzkana. Eta eta harremana ere ba neko toksikoa da edo bueno, ezakik nola definitu, baino baino da personaia bat, e, ba pertsona guztia bezala ertz diferentea dituna, ez? Azkenan batzutan kalte egiten dio lideri eta bere jarrera matxista hoiekin eta baina beste momentu batzutan ere lagundu egiten dio ere bai eta orduan bueno, ba aurpegi asko euskan persona da eta lide azkenean dago bere ezin egon hortan eta gaizki egote hortan eta alde batetik nik esango nuke e, dela bueno, da, bere min hortan dago Eta bada ere bai, bere buruari mina ematen segitzeko bai. modu bat ere ugorekin egotea, ez? Bai. askotan gertatzen da, min batean zaudenean, ba, ba min hortan sakontzen segitzen duzula eta autodestrukzio fase batean sartzen zarela, ez? Eta, eta ugorekin hori hori gertatzen zaio, ez? Gero ni ere ez naiz sartzen esatera, ba, e, eh, abusua jasamaldi duzu, ba, bizi osoa pasako duzula hola ze, bueno, De hecho, ba, lidek momentu batean erabakitzen du horrekin ere puskatzea eta... Bueno, bai. Bai, bueno, spoiler berriro, eh, baino, eh? <laughs> Osa, liburuaren mukaeran berriro topatzen dunean ugo eta ja ez dago berekin, nola bait, postu iten da, ez? E, zote, bale, tiponekin egon nintzen, baino, ja ez nago, eta nola bait, aurrera egin dut, ez? Hori da. Bai. Baina, bere, bai, osa, esan iruditzen zait, eh, justo e, apurtzen dela ugorekin, ez? Eta erasoa verbalizatzen duen aurrengo aldian, justo dela berekin, eta horre bai aurkitzen duela como babesgune bat, edo segurtasun gune bat, ez dena segurtasun gunea, baina ez, beti dela como dinamika hori, edo, bueno, nik horrela e, irakurri nuen ez dakit. Azkenean, bueno, ez ez dakit, eh? Ba, bueno, zalantzaz beterik gaudena, eh? baina Osea, igual momentu horretan lidek behar duena bada ere min horretan sakontzea eta igual behar du min min ematea adibidez kasu hortan ugo, ez? Ba, dio oso bortitza da berarekin eta baina ze pasatzen daizu, ez? Esan eta azkenan horri esker ateratzen du mhm. barruan daukana, ez? Ba, batzutan nik uste gertatu direla olako gauzak ez, igual e, etortze ezkizunak laguntza eskaintzera oso modu goxoan edo igual momentu hortan ez dituzu entzunai eta, ez dizute balio ez, eta ba, beste laguntzeko mod, modu batzuk aukeratzen ditu lidek e, kasu hortan edo eh, da, bai, drogarekin egiten duna ere, bai ez. E, bueno, erakitzen du, bueno, erakitzen du, da, hasten da porroak erretzen, eta orduan kasu horretan porroak zer dira laguntzen duten zerbait edo bere buklean are gehiago sartzen dutenak, ez bat bitatik pixkat esango nuke. Alde batetik laguntzen diote ze azkenan gaizki dagoen momentu hoietan ba, porroak erreta lortzen du ebaditzea, ba, lasaitzea eta hola. Baina gero ere aldi berean menpekotasun bat sortzen du horrekiko, ez? Orduan, bueno, da, demora guztian daude ba, alde diferenteak edo. Mm Ne, bueno, uste dut, ugoren pertsonaia nahiko, bueno, real, beldura neukan, eh? ez? Eh? Osa, ere, erekin honu ugoren pertsonaia hori, eta... Ta Zaten, onjo igual da, evidente egi machista eh, estereotipoa, baina <laughs> gero jende pila batek esat, oza, esan dit, ez ez, eh, oza, ugo pila bat daude munduan, eta orduan esan, ba, orduan reala Bai, bai ez horrena. Bai, bai. Eh, bizira uteko mekanismo gisa identifikatzen ditu. Bizira mekanismo gisa dira porroak erretzea, da droga kontsumoa, da polibiktimizazioa. Bai, orokorrean, bai da joera bat polibiktimizazio erako bakaran sexual usua sufritu Eta horrek apurtzen du gainera beste mito batekin, dara abusatu abusatzaile mhm. Ze hori ez da hola. Eta bada diskurtu bat asko zabaltzen dena. Berez espezialisten atletik ere, ze, bueno, badauka oinarri bat, naiz eta zentifiko ez izan. Eta hori ere ulertu behar dugu, eh? Gauza bat da, e, bizirauteko herramientak izango direnak, dara gure harreman toksikoak, droga kontsumoa, gure, azkenean ez dela hori ez da koska, koska eratzen dauna. Eta hori dira bizkiroteko mekanismo batzu. Uh -huh. du, traumarekin oso lotuta badago ikura hori e, problematika honetan, ez dago zekola zuzen bat, urokorrean, epe begira direnak, baina badago tendentzia bat, ez? Mhm. Eta ba, arrazoi ezberdinen gatik, azkenean psikologiak daukatenak, tendentzia hori badago. Da, nire ustez, hien handi batetan ulertzea be, horrek oinarri bat daukala eta trauman daukala oinarria, kulpa puntu hori ere kentu bat dugula. Mm. Osea, harreman toksikora zoaz, zeu mm. zer bai. ez da, zarelako. Ez kanpotik bai. ikusten right. hori dela. Fijate, enzima bai, tira, pues, Dira bai. <laughs> Tira baina gaur egun berak bizirauteko dituen erramintak aplikatzen ditu. Eta hori da bat. Orduan, bat nire ustez enfoka edo guztian izan behar da hori, ez? Eh? Osa, hemen hau dira jarrera pilo eta rollo pilo. Principio oso zotoxikoak dugu ditenak eta inkluso autatuak dugu ditenak, ez dira autatuak. Autatuak dira bizirauteko mugintuan balio dizutelako eta hori bakoitzak egiten du. Hain bat problematikan, ez honekin bakarrik. Maioneko adoka kutsu bat eta sekretuaren kutsua ere hor dago eta hor daude elementu batzuk beste problematika batzuetan. den ematen ez direnak pues eragin bat daukatena, ez, ez da arraeroa hugo bat hugo baten gana jutea eta ez mertzen baten gana eta horren oinarria trauma dago eta ez da, nire uste hor dago kulpa puntua eta kulpa kentzen hasi bat gara ez, eta hor daude arrazu batzuk eta eta nahi gaineratu garbi Osa, nik harreman toksikora joko dut, semen arazo politiko bat eman da, arazo sozial bat eman da, nik ez duen zertan bairatu behar, baina ez gainera bairatu ostean, ez dira zue bizarriak genz erreparazio puntu hori. <laughs> Orduan, hemen kulpa norbaitek izatekotan fijo dibuzunan ez hmm. Eta hori da, denbora guztian mai gaineratu da. Azkenan direla, ondo bi dira. Garapen logiko batzuk, bat baten aurrean, edo, ez bakar, ezke azkenan ez da trauma bakar, ez da bizarteak zinora konfokea daukan problematika baten inguruan, eta zuko horren aurrean, egiten duzu bat duzuna, eta hori da bat. Ez dena errepikatuko, ez? Eh? da, Zuk esan bezala ez da, eh, ez okagu biktima prototipo bat, nimo nimbadak egun, nimo dan, baina ia da, bazen baita gauza, bizirable askotan edo biktimizatuak izan diren pertsona askotan ikmaten direla, orduan, bueno, pues, hemen ez gara zientifiko puroa, baina bat, mm. sentido komun aplikatzen, pues, egusten dira gozien dira. Ba, Ezkenan, bi guztes espazionek daukan puntu izugarri gara erreparazio sozial hori bilatzen duela, Egon da, zeleratu bezala, hemen gatazka bat egon da, hemen arazo bat eman da, eta hemen daude hainbat pertsona traumatizatu, non erreparazio soziala zen etorri eta etorri batetik, edo instituzio batetik eta horri da bizantziz. Horra ez adibide ardiena, nire uste estortu Herri gisa, nola erreparatu dezakegu. Eta hori da niretzako. Osea, espazienek daukan puntu izugarria eta eh, ekin daukan puntu izugarria hori da, bide hori markatzen dut bidea. Hora, ez askona, Susanak edo nako kezatzen duten bezala, ez gara ostari okurko. Zunfaitu politikoa Eta horrela tratatu behar nausut, horrela Eta, eta, <laughs> Eskerrik asko, anime esplikateare, ¿eh? bai. Bai, eta... Bueno, ezagit, leno, abruitu nahi zortaz ere, eh, garaitza ipatu delako adidez, eh, da, ba, bai, e, delkarteak eta hola, bueno, ezagit, eta askotan jotzen dugu olako arazoekin ere e, psikologizaziora eta terapia eta olako kontuak eta eta igual izan daitezke momentu puntual batean lagundu dizazuketen tresnak edo ez, igual e, okerrera, baina bai, ze garrantzia ez, ez gelditzea e, psikologizazio eta terapia movida batean ba, arazo pertsonal bat izango alitzen zela izik eta sozializatze hori eta eta sozializatze horrek igual gehiago laguntzen dizu zure prozesu pertsonalean, nik etortzen eh, dut eh, iruditu zitu eh, sozializatzen horretan dagoen zaitasuna dela askotan ez, e, sinieste du ez sinistea. E, nik, bueno, e, bat egin berzen seksua usuaten inguruan, eta ertzaintzaren partetik jaso dituen galdera, eta baina erasotzeioen inguruan izan ziren, e, konsume drogaz, eta nik, no, alkohol, no, ez migrante, no. Eh, horrela ez, eta orduan, deskribapen egiterako, profesión, eta zenion, pues, ba, profesor, o sea, eh, Euskalduna, es un hijo sano al patriarcado, eta esan zidan erzania. Lo vas a tener muy difícil, y tan difícil que, pues eso, ¿no? O sea, eh, badirudi, eh, basur, y el eh, berrian idazten duzu es Mikel Horren eh, itxura, era bat eh, normal normala da, ez? Mm. Eta eta nik hori ikusten dut, ez hutsailazko ba, fiska bat, ez? Esa normala bertean dutenak dira, baina eh irudi kolektiboan edo mentaki ematen du mozko batzuk izan behar dira eta horregaitik ere eh koste egiten da eh, eh identifikatzea edo sinistea, eta zelan, pertsona horrek ez, hain eredu bali izan daitekena, hain hausukide hona, hain ez dakit, lagun hona, mm. izan daitekena ez ez. Bai, hori uste ere eramandi hau ba, aztertu duzunan zer den sexu ba, dugu sexu elementu horri, eguztolako garrantzia ematen, naiz eta etuetan gero tardiago ikusi dan, ez dara sexu akin harremana bokan zeho gehien bat baizik boterearekin, eh? Nik bete jartzen dut adibidea moduan, adibidez, lamanadako hausian, bazaudela hor bi, bat bereziki oso guapak zirenak, mm. eta epaitegian, de paiketan jarraitzen zan, eh, esaten, nola, pues, pa, pa no necesita violar. Eta ni ustez, arazo larri bat eta hori formakuntzetan asko ah, ikusten dut, naz dugula oinarri hori. Naz dugu lertzen, sexu abusua, seksu dena. Orduan, jarraitzen dugu pentsatzen, en el tío hori Jarraitzen dugu pentsatzen, mito ez betetako ideia hori aplikatzen dugu, problematika bat orduan. ez dugu lertu, gure lagunak, ez dugu lertu, gure lagunak, ez Se dugu pentsatzen, jo. Pues super majo, si es que puede llegar con cualquiera, si es que es que... ¿Ves? Así Susana Casco también es un alumno, vamos a, vamos a dejar de tratarlos como Pero Orduan, ulertu behar dugu ez, que nos datuka un caso de abuso sexual en la familia de punto milagro. Si es que nos datuka un caso de grado, eso también es otra. Mm. Orduan, normalizazio horretatik abordatzen duzumean, ez? Que, o sea, que realmente <laughs> no te ha tocado de casualidad, y si te ha tocado, pues lo siento mucho, porque es muchas posibilidades tenías de que te tocara. Ya el enfoque algo oso desberdina zer rekomendatzen hasi nahi gure eskerrean, bizi gara hemen erasotzaileak ez dira onartzen, hemen erasoak ez dira onartzen. Osea, hori ez da historikoki horrela izan, esker mugimendu guztietan, ez gurean bakarrik. Orduan, bai planteatzen da esakezu, esan ez, hemen eraso bat eh, ematen bada, saiatu gara da honetan dut dut edatzen. Baina, klar, hori hau lartzen duzu erasoak egon daitezkela, Udan dator barne hausen gara, zau garritasun hau behar duzun, nolertu behar duzun, nahi zita bat argi pues, igual ez dara jarrik eta hona ingo, igual diskulpatuko dutela guztu artean, honetaz behar asko behar duzu, osea, askotan no se etxan kara el haber protegido, se etxan kara el haber sufriado el problema, pero esto se arregla en casa. Bueno, bai, bai. Eta hori apista batzuk dizkigu, nola jarraitzen dut tratatzen arazo bat. Eta ez. Arazoa da, botere behiegin gare bat eta bilan dizipa dagoela, Odan, partimos de esa base, pues <laughs> de cualquiera. Ea, ya nos Zaldan, onartu du, gure lagun ere izan daiteke da, gure nahi izan daiteke da. Ez ez da nola babestuz. Eta, claro, hori oso latza da, onartza ez? Osea, problematika tratatzera gorduan jarraitzen badugu beigarren pertsona edo garren pertsona ez erabiltzen. Osea, erabiltzen eta ez lehenengo pertsona. Osea, ez hau nire erasoa da, zen nire gertatu zain, ez bat zutakar. Eta bar, eta bar, osea, azkenean jarraitzen dugu, ilusio horrekin. Bai, <laughs> ba. Zartzea, onartzea, eh, hori gertatu daitekela eta oso era normalean gertatzen dela eta era zabalean gertatzen dela, ba, hortik etorri alda, ere bai, eh, gure zendapena eta, eta ere bai, Ba, eraso hori egiten dutenen, nolabiteko ikte, da, porque eguzela eh, nire badago, non baiten, blokeo bat egonten da eta eta blokeo hori egonda eta eta ikusten dut oso garbi gaitik ematen da blokeo hori ba, ez moduan bai Baina, blokori egon da, ikusten dut, e, eh, behak inoiz ere ez dutela onartzen hori hola izan dadik. E, eh, lagunek babesten dugula ere e, pertsona edo mutil jator hori horrek ez duela ingo erasori eta epaiek ere hola babesten dute. Hora, Eten hori egiten da eta, bueno, e, eh, zinko ikusen dut, eh, no, bueno, oso garantzitsua zabaltzea eta, eta onartzea behaien gandik eta guren gandik ere hori eh buskertatzen da. Boterea berdin. Eh. Bai, azkenean botatzen da galdera eta zelatik ere. ez? e, eh, izan eh, eh, da datik ere, e, guk badakigula egin gogu gula. Egin altuela, e, hori erabi dinen bat duen. Eta loka gula parik jakite gondo izan, norden bederazko den Eta horrela, eta jende asko gainera bortura hori dauka, de no, bueno, zuk ez dakizu, nik ez eta besteak ere ez horra gokoska. Hori da, nire gozunak nire Entonces, que no tenemos una obra de cristal, también tenemos una obra de Nos vamos a ahora en eso. Porque habría de ser de de desarrollo de ese pues, Hani ere bai, zumo, eta puntu horrek, ez? Osea, ez du errazten jakitea, porque aurraren hitza hori komplizidadearekin nazten da ere bai, ez? Eh, ni egon nazan, ez? Nik parte horretan, ez? Berdu, no, osea, nik ikusten da como, nahiko komplikatu bat, nahiz eta, zerbait egin behar dugu Baina, ez, komplizidadea, ero lapsu horiet, ez da? e, eh, oza, zuka azten duzu dana, erazoetan hori gertatzen da. Baina ez de puntu horretan, ja. nahi du. E, eh, torturatu bati ezaio inoiz ez e, eh, txosten zikratuko bat, berak ezaten zuena zinizteko. Guri eskatu dizkigute txosten klinikoa. Edo zinik, eh? El panadero de la esquina. Ah, Uste duzu mehaz, nuen bizitza zirko badela. Osa, hain da, botere desorek hain, hain nabaria, Eta hori eskatu dute nola kolpa madero. abar, no sé, persona asko, esatua izan diren, beste bat asko politikoa dutzen, eta nire erantzun adibidez, bat esan berdina, nik zuri tortura dutzen zuri nire eskatu Eta zure torturatuak absolutua dutzen dira, zer bat izan dut, dira, torturatuak dutzen dira. Eta ba, gaude, horretik esaten dut errelatuaren. Eta errelatua ez den, ez? Eta, nik eh, ez dut psikiatra izan da jakiteko gainean txisa egiten den ume batek kultura hori ere errelatua. Eta errelatu horretan zen izan. Naiz eta bestea, izatea, ikipango dela barrakan, mazurroka de bingo, Eta mazurroka. Ikan. Ikan. Horrega ari nahi zuzen duena nara genero bialentzen egin dut bat bai, bai, bai, bai, emakume manak undarkeriarekin bat, zabera hartatzen dut. Gero entzia bat eakala da, bizio. Gero entzia bat hori, ez aurra dira, e, gure kodea, gure beldurrak ere, bai, ostia, pederazta hitza, ez, eh, que esatea, hori, el superputua mola barraka ah, pederazta bat dala, nire izan <laughs> dut hartat, ozera, goetan egoera horreta, baina, imaginatu bat duen dure ingurua, eta, como, hostia, es que son palabras mayores, ¿no? O sea, imagina todo el la cosa rai, indarkeria como machista, o sea, emakume manako indarkeria erasoaketa holan bizi izan ditu dala asko, eta kudeak eta asko, eta kudeak eta beti izaten dira, super txarrak, ba, erasotzaia baztertzen da, erasotzaia ez du zer egiten, osea, da, como, egiten dugu nago, no? Como, eta, osea, aurrekin, ba, imaginatu aldut izan aldera kriston txolopotera. Gama, ah, no, gara ere gehiago, eh, ezkerrean ez dagoela inbestiko arazorik erasotzaiekin, badagoela, dago garrantzia kentzen, baina pendiente dugu ez da baida zer egin dugun erasotzaiekin Zera zentzaio guztiak doka beste, guztiak doka bere zarea. Eta gainera oso osare funtzionala izan, eta oso da nire uste zor dago lehenengo koza, eta zentzaio gankora da zige. hori guztiak nire oso. eta zentzaio Diskurtzaren sozializazioa bere sare, sareak egin du zera sozialak. Eta nola, ikusten gero badut, behar dute bere sareak, kontra egiteko, zer den erratea batzen duetan. ya y si no es, y si es. Y si no es, y si es. Que le vas a arruinar la vida. No conozco a uno que se le haya arruinado la vida. No es como un montón de víctimas con la, víctima, con la vida arruinada. Me habrás caído atrás, bajes. Juntos a Wilson. A contra él, a su discurso populista. No cae nada, que te la mira. Hombre, hoy pues, día y tal de los positivos. Eh, si más querían, era solo los día por cada kultura dena. Osa, honek gauzatzen da, ze goiz eta ze gordin hartzen den kultaketaren bortzen da. Bale, mm, bada nahi nabaldu. Gai honetan, bai, eh? Bai, bai, bai, bai, baina eh, nik testu inguru zabalago batean jarriko nuke ze gainera testu inguru horretatik oin arte martzan jarri direzen. Estrategia, eh, bide berriak, eh, neuri berriak eta kopiagarriak direzen. Guan, e, ustot bada dagoela mugimendu feministatik ja aurreko olatu feministatik datorren e, lan ikaragarria, bai? Mendebaldean batez ere egindan edo fik, bueno, Hego Amerikan be ah, lan hondia egin dira eta E, kopiatzeko, kontuan hartzeko, eta, bueno, badagoela, bete, be, badauzela ez da referente batzuk, nahiko antzekoak direzenak, eta nik neu pentsatzen dut, Ni neu bentsat eh inguru horretan ere jarriko nuke zabarrakit badala e, arazo eta kontu bat berez bere e, tresnekin eta lan egin baina nik nuke inguru zabalago hori bere ikuspegitik edo jenduko edo alde dutera, no? Azken marko den egiztos behirantzia seksuala marko zuela bai. egizta gabe, ez duzu behar. Bai. Eta seksuala hori real, eta horren kontrako seksua duzu behar, eta ez real, eta horreko real, eta horreko da ere, Ego Amerikak bai hartu bai hau, ez ez dut bermatu da. Bai, Baina hau txaroaz, beti hartu da, zuen, mm. Bueno, a ver, ikusi dugu zer, zer txukira, hemen baliogarriak izan daitezken eh, ez dakit, guzkurtzoak eh, edo teknikak edo edo egin direzen kontrapuarik eta eta eh, baina... Osatzen da nire ustez, gaur egun ere mundu feministan, aurrak zutietu politiko bezala eta ez ikuspuntu paternalista bat ez beti eta ez ez dut ez gai ez dala hori baina ez ez eh, ez ez ez da nik daukadan egiteko baina eh, nahiago eh. o sea, creo que cuando hablamos de la infancia es bastante complejo porque yo creo que siguen siendo un colectivo que está eh, tratado con una violencia infinita. O sea, nunca veremos a alguien que se refiera a un adulto a gritos como se refieren a las criaturas. De empaca, cállate. O sea, eh, si estuviéramos viendo a las personas adultas hablar en esos términos, o sea, es que habría un corro y le diríamos a la persona, oye, te tranquilitas, Pero a los críos se les trata con una violencia diariamente, incluso desde gente eh, que les quiere y que jamás les haría ningún otro daño más que el que les están haciendo psicológico, que es increíble. O sea, es en cualquier plaza ves como les llaman para comerse un maldito bocata. dejar al crío que no coma en vez de llamarle a gritos. ¿No? Es, o sea, me parece muy complejo porque de ahí surgen todas esas. ¿Dónde está la línea roja? No, jamás abusaría de, de mi hijo, de mi hija bueno, vale, pero le estás tratando como si fuera basura diariamente. no le estás creyendo, nada de lo que hice lo que hice son chorradas de críos. Entonces es un marco muy violento en el que se desarrolla. ¿Cómo van a luego socializar si han tenido una situación traumática? Si es que ni siquiera sus furasos ni sus hermanos mayores le creen diariamente, en nada. O sea, es un contexto que me parece que estamos a años luz de poder eh, llevar unas herramientas que sean realmente útiles. Bueno, ahí vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, eh, literal, Pero es verdad que la normalización de la violencia es algo que desde bien el feminismo, bien desde un adultocentrismo, hay que poner encima de la mesa. O sea, cómo normalizamos la violencia, cómo tratamos a la infancia, cómo nos relacionamos con la infancia, llenándonos la boca de contrato. Bueno. Y aquí falta una que me gusta mucho, que analiza mucho el cambio de pañal y estas cositas eh, que es todos los boinas planteamos, eh, ¿dónde empieza la normalización de la violencia? Porque igual un placaje para cambiar un pañal, estás mandando muchos mensajes ya con pocos compromisos <laughs> de ahí para adelante, ¿no? Entonces ese tema... de las coletas prietas para que no te despeines, será. Sí, pues al final con encima de la mesa un montón de cosas que tenemos que empezar a hablar y que espacios como este es un caso de, para mí de la hostia, o sea, es... me parece que es guay, un punto y vuelta encima de la mesa que no se había dado ahora. Vale, vale yo creo que aquí entra mucho como la lógica del capitalismo en el sentido ya, lo has dicho lo de España por ejemplo, ¿no? que justo tengo un, un bebé, a más de llevarte quinta ola, o sea, da como, a eso te anda como, te elito un momento chugado, o sea, sí que se ha tenido en en plan, para un momento, juega un rato, no hagas no se que, en pañales o no, como ahí te encas, pues se va a cambiar par de la la tu codugo, ahora hay ningún observa, y bla, bla, bla, y tamás, te anda como, hostia, tío, o sea, ya, hizo, ¿ves? Y tal, y gusto no es sobre burro, o sea, te, ¿qué sea, veneta, es que tienes una lana, lan gau bat, osea, eta komo da, burpil zoro bat da, eta da, trampa, no? Ordu nahan gelditzea eta sarean gelditzea, ez? Eta ba, feministo, osea, ikuspegi horretatik egitea da, komo, jaro, e, eh, zure inguruak ere bai egin behar du zurekin, porrezke bestela, te come Ramon, no? I te come evidentemente, porque ez da sareri. Ordu horretan da, komo un ejercicio, osea, como antes decíamos, ¿por qué está con Hugo, no? Pues, hau sabera, no? Como es un ejercicio decir quién tiene la culpa, si alguien tiene que tener la culpa, ¿no? De que, de que haya tanta violencia hacia la infancia. yo tengo una responsabilidad, yo ¿no? Sin dar que capitalismo, nada, como que hago ah, que esto es al final también instrumentos que se están dando ahora, ¿no? precisamente para sacar eh, temas que resultan incómodos a nivel personal y social, por ejemplo, el diálogo abierto, ¿no? desde que empezó en, en Finlandia con el tema de la antipsiquiatrización, marca tu verdad, pero es que <laughs> eh, yo en Euskera tengo 5 años, ¿no? pero, sí. pero, al final es eso, ¿no? o sea, hablar de cosas incómodas y también, por ejemplo, una cosa que me parece interesante es, si no sabes cómo abordar ciertos melones, no los sabrás si y los vas a dejar así. Pero no solo me refiero en esto, me refiero, por ejemplo, en tema de violencia. Mm, por ejemplo, no, es que ¿por qué vuelves con ese tío, con esa persona? Es que siempre haces lo mismo, tal. Es que no sabes los mecanismos por los cuales esta persona está así. Y además hay una, una autobiografía detrás. También voy a decir que la confianza es muy importante y si no, no nos podríamos basar en el sistema en el que vivimos. No cogeríamos un avión porque pensaríamos que el piloto nos va a estrellar contra los putos Alpes, cosa que ha pasado. Pero cada vez que vas en avión no piensas eso, confías pues en la persona. Pero también la desconfianza es una herramienta muy importante precisamente para agudizar el ojo y para decir, ostras, es que esta persona, el instinto, ¿no? O sea, lo que te dice el al final, dices tú, pues le voy a hacer caso, ¿no? Porque si es que sé que mm, esto no, mm, por algo, por algo lo mismo será. Y también lo que comentas al final, ¿cómo va a ser, no? La justificación, tal, ¿cómo lo voy a llevar al ostracismo a esta persona? Oye, perdona, pero al final la que está jodida y está chundísima eres tú. Y lo que tú dices, que les salga más caro de lo que les sale. Porque ahora, volviendo, em, conectando con la violencia mm, machista, no sé si os habéis enterado que ha habido dos casos recientemente de mujeres que han sido los medios de comunicación totalmente bombardeadas, tal, en Gijón y demás. ¿Cuántos casos de feminicidios hay al año contabilizados desde el año 2003 y no sabemos prácticamente, no sale en ningún medio de comunicación ni el nombre, ni los apellidos, ni leches, ni fotos. Y sin embargo, de estas mujeres yo ya tengo los nombres, los apellidos y las fotos. Entonces llega un momento en el que dices ostras, ¿no? ¿Por qué hay tanta invisibilización? Y llegar a cargarse la que secuestró el bebé, pues Esa pues misma. Esa misma. Nombre, apellidos, dónde vivía, tienes una entrevista con el, barrio de las con el que quisiéramos que de todos los que no tanto pero aquellos presuntos, porque la señora también era presunta. Este caso yo lo comenté con una colega y de repente dices, es que nos agudeza, por ejemplo, y eso hay muchas mujeres que obviamente, ¿no? O sea, acabas de parir, te dicen el bebé, pues tú te lo llevas a las pruebas y demás. No se puede llevar ningún bebé sin que haya una persona al lado autorizada por, eh, eso, por la persona que lo acaba de parir. Y dices, ahí no sería tanto, pues una mujer, pues a saber qué causas lo han llevado a coger y se vaya, allá, andando, salud mental, efectivamente, que no hay que perseguirla, es decir, joder, pues, ¿cómo tienes que estar para hacer eso, no? Se refiero, cómo tienes que estar de vida. Todo, que tu ciudad, que tu barrio, que todo el mundo, o sea, te criminalice y que nadie criminalice, que tampoco es cuestión de criminalizar ahí a pero, y os habéis a ser o sea, ¿aquí qué pasa? Bueno, ese protocolo es así hace dos días porque me conocí de una misma movida. O sea, quiero decir que aquí si todo el mundo conociese los protocolos, cómo se mantiene la obra de agua, claro. yo que me iba a dar formación, otro gallo cantaría. Pero mira, si no sabes el protocolo ni claro, ni la paciente, ni la pediatra, ni el celador, ni casi nadie, porque no hay un trabajo previo. Entonces, eh, sí, digo sí, Pero Pero que seguramente empezaría, o sea, no sé, hipotéticamente, ¿no? Pero ¿por qué una persona llega a, mm, pues eso, ¿no? la consecuencia de que una persona haya podido expresarse o que no la han dejado en su mundo, precisamente en su entorno? Pues porque ha tenido un duelo mal llevado o no permitido, lo que sea. Y al final pasan estas cosas, porque somos personas, ¿no? Pero no es, no es que esta persona es muy insoportable, no, es que mm, me pone incómoda. Espérate, ¿qué te pone incómoda, no? O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué has sucede? Ah, ¿Qué es lo que te toca, exactamente, ¿no? Y después todo este rollo de somos muy políticas, somos la leche, pero después, o sea, a mí no me hables cuatro palabritas más de ciertas cosas que yo solo quiero good wives, ¿no? Y surfen. Y tú anda y acabas. Pero bueno, seguimos <laughs> cabreadas. No, pero es genial es que es eso, o sea, ¿quién engendra los monstruos? ¿No? Los engendramos nosotras mismas y nosotros mismos como sociedad, ¿no? Es que no es un problema individual, es que es lo mismo. El rollo de la terapia. Yo voy a terapia para solucionarme mis rollos individuales porque, claro, yo soy la agente y sujeto de mi propia historia. ¿Qué dices? o sea, ¿qué dices? O sea, es que esto viene mucho, de mucho más atrás de, si piensas bien, todo irá bien, si tienes una actitud eh, claro, pero. Hombre, claro, pero por ejemplo, otro discurso también muy peligroso. No puedes sola, ve a terapia. No estoy criminalizando la terapia, pero en el sentido dices tú, vale, pero en terapia estás tú contigo con una persona ¿no? que está como validándote, reformándote, confrontándote. Y el sistema, o sea, ¿qué pasa con el sistema? Que hay con los varios sistemas. Es que ya está bien, o sea, de individualizarlo todo y hacer un de que no lo estamos individualizando. no sé, o es que es cierto, ¿no? Y después decir, pues no, somos antipolitivistas, ¿no? Tal, y después somos las más punitivas del mundo, con las historias personales de la gente. Entonces, vamos a ver lo que estamos haciendo con las personas de la gente, con las historias personales de la peña, porque eso después genera, pues, estas movidas y no sabemos qué hacer. Bueno, nik maira ekarriko dut berriro hitza, <laughs> sea Osea, niri iruditzen zaitu oso espazio interesgarriak sorten direla eta debateak direla ni minutzak eta dana gaudela oso zer eta oso minuta, eta ditugula sortzen mila hitz egiteko baino pixka bat ezbiatzen ari gara eta dara matagu ordu eta <laughs> orden hemen, osea nik uste dute ere bai e, ez da No he entendido que significa. Ah, vale. Vale. Eso, o sea, pizka bate azkenengo igual gaiara bueltatzeko, eh azkenengo interbentzioari eutxita, es, o sea, como esan es un mesela eba, eh, la construcción del monstruo es, pues eh, pederastekin adibidez, eh, hori aurrekoan eh, izan zenean esposaketaren e, aurkezpen adibidez, e, eh, aterazen ere bai oso intervenzio interesgarria, esaten e, nola azkenean pederazta bat ateratzen zen edo sinalatzen zen e, monstro bat bezala eta horrek laguntzen zuela sistematik kanpo ez kokatzen pertsona hau eta ondorioz, e, os eskua garbitzera izan ez, pues pertsona hau zela sistemaren parte eta arduan sisteman bertan ez egoela arazoa eta arazoa bestereku baten, baten kokatzeko eta eta maianik adibidez bere liburuan eh, aipatzen du demora guztian piztiaren metafora Ez tan zuten Ez tan zuten Ez tan zuten Ez Osea, zain pixka bat, osea, lotzeko azkenengo interbentzio hau, e, liburuarekin, nik uste dute piztiaren metaforak ere bai, osea, behintzat mm, lideren buruan bastante ondo, ez, trasadatzen duela zer den figura horrekin bizitzea, eta ez dakit nahi desun pixka bat azaldu parte hori, eta gero ja ematen dugu itxera zer eh? Bai. Bai, bueno, da, hasieran nahi patutu dana pixkat, ez? Eh, azkenan piztiada lideren barruan dagoen ezin egon hori gorpuzteko modu bat edo. Mhm. Baina, bueno, nahikoa duz e, orokorrean epatu diren gauza guztiekin ez, azkenan lidek hasiera batean mintzat bizi du bere ezin egon pertsonal bat izango alitz bezala eta bere movida bat izango alitz bezala, baina, baina ze garrantzitsua sozializatzea eta, eta gizarteko arazo bat ez dela ikusten ez. Ez dakit, bueno, nire bat igual bai, bosa... bu, bukatu ezakego, ez dakit bat, bat beste galderan bat edo dauka, beste lai. Segituko modu informalean edo ez da idatu, ni pertsonalki eskertu nahi dute egin diren ekarpen guztiak, uste dute oso ekarpen interesgarriak zuela, eta Bai. polita da niretzat ikustea holako zerbaitetik atra daitezkela gero. Osa, azkenean, idatzi nuen... E, e, ba interes literario batetik, baina baita ere konstienten nintzen tresna bat izan zitekela gaiari buruz hitz egiteko eta eta bueno, polita da ikustea da sortzen dela. Bai. Mhm. Bai, nire eta super garrantzitsua da horrelako espazioak eukitzea eta pila bat eskertzen ditut ere bai guztiak. Osa, dira super helikargarriak eta egia da, osea, behar baino askoz gutxiago ditugula. Eta, jo, eskerrak zuri eman ere bai, pues, eh, etortegatik eta zorionak zure lanagatik. Osa, nire asko oso guztere kurri dut egia esan da eta hori eta pues gogorara hasi urrengo ostiralean dagoera ere bai e, Susanaren orkespena saretela berriro ere superrongi etorriak eta bueno pues esposakita dagoela hemen 20 arte nahi zuten guztietan ikusteko vale